Bedro aja, bedro aja sapa? Oh, mulane anggere ataan dhuwit kelong 100, ataan dhuwit kelong 100. Durana tuyule iki. Ki sing ngelong-ngelongi kutukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono, aja kaya ngono apa. Lah diketaki ngene iki. Goleke yuyu truk men godolan kok mantel. aku ora ngerti apa-apa Bagong aku kapok. Kapok apa? Greget ape Wah, saya banter li ngecak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok, kapok apa? Pedro aja kaya wong edan wes. Wis marai kowe. Yo, modal. bapa menemban durna ingkang marang sowan wonten rawuh wonten Mrejing Amarta Yayi. Awon selepat restu muni ngati balana menapa wegatosipun menawi sakintenipun mbok menawi wonten bab inudya kabde kaaturaken dalem Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu kula ati lenggah ingkang langkung marayogi kula nedhi andangu dhateng rawuhipun bapa menemban durna menika kasinggihan Yayi. Bapa menemban sarawu paduka popo penemban duno katuran karagarjan tedak paduka wonten perut jeng amarto popo penemban oh ah, astakus wala sila berdoba suaru gimbal sumorante sumorante hawala hawala lan wani ngeger tansah pinan nganing kawi dadan niring sambi kula sowanipun ing bapa ing saka lima manggya widodo sowan kula niskala Durga mendhak kala sirna, namung kepanen kula ngaturaken salam tak lin kula kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Kamarta, Nger. Anak Prabu Puntadewa. Kula tampi karya bombong raos sing manah kula, mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa penemban Durna. Oh inggih, inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Soka 5 wonten Praja ing Kamarta dinten sak mangke menika, Nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Bapa penemban katuran Karaharjan rawuhipun. Oh. anak Prabu Ndarawati. Inggih. Mekaten Bapak Penerbangan. Oh inggih nggih, inggih wilujeng. Nireng sambi kala. Panjenengan sampun dangu lenggah wonten ing mriki. Inggih sampun sawetawis Bapak Penerbangan. Oh inggih syukur-syukur. Dipun sekecaken lenggahipun Bapak Penerbangan Dono. Sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyantu ngersa paduka anak Prabu Puntadewa nggih, anak Prabu Ndarawati. Wah. Durna bapakku. aku ngaturake basa aku katuro durna bapakku anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dur mendem karo wong tuwa werkudara tak tampa kowe ngaturke bentik karo bapak ya ngger yo pengestune bapak tamanana ya li ya nang ya ngger ora tak tampa dadi akeh jimat durna bapakku heeh heeh Ya mung sak jajane aku rada ora seneng karo kowe. Sebab yo apa? Kowe kuwi ora sembodo nalika kowe suwita karo Begawan Durna dek jaman kowe enom biyen. Pendak dina kowe mesti tekan Sukalima. Kowe njaluk ngelmu guna kasantikan, kawijayan, ngelmu kasampurnan, tosing balung mleting kulit, sastra ceca paripurnaing wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu, kabeh tak sok glogok kaya banyu menyang kowe. Ning bareng kowe kuwi wis entuk ngelmu pirang-pirang kowe saiki wis ngukup ilmu ning Begawan Durna kowe tilik bapakmu wae ora. Kowe nginguk karo Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi trep lan pantes minangka jejering siswa. Durna bapakku. Piye, Ger? Saiki beda karo biyen. Biyen durung akeh kewajiban kasatrian sing tak tindakke. Ning saiki aku wis dadi satria ning praja. Aku dadi satriya negara Ngamarta. Mula kewajibanku akeh. Sing gedhe pangapuramu durung bisa sowan manyang Sukolimo Durna bapakku. Arep kaya ngono ora ana wektu sithik-sithik. Dinggo ngengok bapakne tangga wa guletah, guletah. Guletah. Heeh, guletah. Eh, guletah. Kuwi tandha bakti karo wong tuwa. Iya. Aku masuk angin barang ora tok tileki. Wah, opo bar loro. Heeh. Opnema. -mm. Apa jeneng kuwi? Begah aku kon ngarani. Koe ya ora tilik ning ora apa-apa, ora apa-apa. Waton aku krungu. Karo anakku Werkudara pendak-pendak padha ngandhake Werkudara. Kawula suka lima cantrik-cantrik suka lima do ngandhake Werkudara ing bab kasatrianmu, ing bab budi luhurmu. Ah, guru kaya Begawan Durna iki wis seneng kok Werkudara, wis seneng tegese kowe bisa ngangkat barang derajating wong tuwa. padha ngandhakake Werkudara kok iso dadi kaya ngono kae mbiyen siswane sapa? Siswaning Begawan Durna. Sak ora-orane jenengku melu terangkat. Iya. Aku matur nuwun ya kulub. Iya. Prayoga nunggon mulungku. Heeh, heeh. Mm. Sapa sing dherekke? Ijen. Wah, dengaren ora nggawa Kurawa. Kurawa ki gedhabiah kok kean cacah. Ngredo tanpa guna. Lungo sithik wile jajan sak nggon-nggon. ngokae-okae pengeluaran. Iya. Prayoga nunggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga. Brata Bima, Brata Sena. Heeh, Brata Sena. Bapa menemban kula ngaturaken bekti kula kunju Janaka tak tampa cah bagus. Pengestune Bapak Tampanana ya, Ngger. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Heeh, syukur. Sembadra piye? Nggih, jeng tansah nampi yuwananing Gusti. Syukur, syukur. Sri Kandi. Sedaya manggih wilujeng. Larasati manuhara. Inggih. Sedaya ugi manggih kewarasan. Sing jelas sing ngendi kowe? Mboten wonten. Syukur, syukur. Tresnanana. Jer kuwi bojomu sing jeneng Garwa iki sigarane nyawa. Inggih, ngestaken dawuh. Durung ana sing jelek. Dereng. tresnanana ya janaka ngestaken dawuh bapa premban tuno bapa premban kula bekti kula kunjuk bapa premban bekti kula kunjuk kembar nek kula sedewa tak tampa pangestune wong tuamu tampanan ya kembar kula pundi nggo jimat iya kula pundi nggo jimat ciro lupat monem wis do mbagekke kabeh kakayane ana panitia siji sing ora mbagekke karo aku Setyaki wonten timbalan. Mboyo mbagekke to Dimas mangke wonten Jawi babar pisan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing tatak tangguh tanggon. Aja nganti wedi karo swara. Neng wedi karo swara ora bakal iso ketekan apa gandri penjangkaku. Bopo menemban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka sajak sumengko. Menapa saking kersanipun bopo menemban Durna piyambak menopo diutus dening Kakang Prabu Duryudana. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan sawanipun ingkang Bapak ing Suka Lima menika tuwi dhateng karharjanipun anak-anak kula para Pandhawa jer. Menika ugi anak-anak kula sedayanipun. Menika ugi anak-anak kula siswa sedayanipun. Mila sampun pun menawi kula menika jejeripun tiyang sepuh supados tuwi dhateng kawidadanipun anak-anak kula para Pandhawa. Syukur. Dene sasamunipun ingkang Bapak sowan madyaning Datulaya. anak-anak kula para Pandhawa manggih widodane sekolah mboten manggalang setunggal menapa. Mriku andadosaken suka marwata suta manahipun ing bapa ing saka lima ngger. Sedaya wit saking pangestu paduka bapa menemban Durna. Oh inggih, inggih. Dene saklajengipun, salajengipun menika ngaten. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. No. dipunutus dening Koko Prabu kasinggihan kasinggihan wigatosipun menapa bapa menemban ah mugi antatos ing kawuningan sawetawis kula badhe carios bila sampun wonten tigang candra langkung sekedhik negari ngestina menika kados nampi welak ing Jawata kados nampi welak ing Jawata tegesipun negari ngestina menika kadinampa pegebluk kata para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya ngaten sedaya tetukulan sami alom anggagang akeng mboten saged dipun ginakaken satemah negaring Astina menika kekirangan sandang boga satemah para kawula sami anandang rudatin inggih bapa menemban nalika semanten ingkang raka anak Prabu Dirdra menika masrahaken bab negari menika dhateng bapa ing saka lima tumuntan nalika semanten kula lajeng manjing wonten ing pasemeden suci tegesipun wonten ing papan panembah kula nglampahi tapa prihatos wonten madaring papan panembah menika kala wau nalika semanten menawi boten klentu wancinipun anggara kasih selasa kliwon inggih mboten sukra kasih mboten mboten mboten jumlah kliwon jumlah kula wonten acara piyambak selasa kliwon kan inggih Selasa kliwon menika kula nampi sasmitaning Jawata ingkang Dumeling wonten ing Karna. Wonten sasmitaning Jawata ingkang Dumeling wonten Karna. Mekaten. Jawata menika kala wau nambah dirgantara. Bapa Durna kraos. Anginipun semilir ngidit. Mongko mawa hawa asrep genah menika Jawata. Lajeng ngendika ngaten menika. Ong ilaheng. Mastunama Sidam Sekaring Bawana. Kula Begawan Durna. Ulun dewa ingkang Jawantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngaten menika cetha wonten ing Karna, cetha wonten ing Karna. Menika mboten radio. Nggih. Mm-hmm. Nanging panci menika sasmitaning dewa. Inggih. Ulun ngerti apa kang dadi karep kita, Kumbayana? Apa ta sebabe jeneng kita nglakoni tarak brata semedi malah dihening? lan dadya kawruhanamu Kumbayana nggon kita semedi iki gawe gara-gara ning kayangan tumuli sang Sanghyang Jatimurti nuding kelon panjenengan ulun tumedhak ana ing Madyapada supaya paring sasmita marang jeneng kita oh ngilah ngaten menika inggih durna ana srana syarat srana rubah pepanggil dadi sarana walian ing Praja Ngastina supaya bisa waluya nirmala temah jati jati satemah mulya ngestina kudu ora ketang mung telung kedheping paningal kelenggan ya kuwi wujuding pusaka kang aran pustaka jamus miang jimat kelima sada mekaten bapa heeh anu nggih lajeng tumulis sasamunipun paring dawuh mekaten menika dewa kala wawu wangsul bapa durna ngertos ngertos sajake dewa wawu nyundul seng ulun kundur makayangan leper glundeng ngoten menika inggih lajeng tumuli kula juga nang pun semeti tumuntun ingkang bapa mujatul pun anak Prabu Dirdana bilih syarat srana negari ngestina menika saged waluya nirmala tepat jati jati temah mulya menika menawi tinumbalan utawi dipun tenggani wujuding pustaka jamus miang jimat kinroto nah tumuli anak Prabu ngestina utusan kalian bapa ing sukalima bapa Durna gandeng panjenengan menika gurunipun para Pandhawa tartemtu Pandhawa boten badhe awal maringaken pustaka jamus menika dateng jeng antika bapa ing Sukalima. Tanpa kaliwara ingkang bapa. Lajeng tumuju dhateng negari Ngamarta nyuwun dhateng namung badhe munjuk atur ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa babakan menapa ingkang lampah wonten negari Ngastina. Mila menika, Nger, ingkang samangke sawanipun ing bapa menika wonten ing suka lilaning penggalih paduka anak Prabu ing Ngamarta. Wonten apa ring ngambil wujuding pustaka jamus miang jimat klimasada mboten ketang namung sekedap kemawon badhe kula dadosaken srana inggih menika anambak pagebluk ing tumanduk wonten negari ing Ngastina. Kula nyuwun tulung nggih, Mesakaken dhateng para kawula negari Ngastina. Sedaya sami nungsang puyang gudel bingung, larang sandang, larang boga. Penai panjenengan prisa dhateng kawontenanipun garing Ngastina menika, oh memelas nggih, memelas. Wonten negari Ngastina menika sumebar gambar-gambar ingkang sanget damel memelas sedaya para kawula blasah pecah kados babatan pacing dipun sebar kawula ing setunggal wonten kawula sanesipun menika lho nger menapa boten mesaken kata kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya oh kata sangat tangisipun para bocah-bocah ing sami lolo awit tiyang sepipun sami pecah kata sangat tangisipun para warondo warondo ing dipun tilar dateng guru lakinipun awet pecah krono pageblug menika kala wau inggih Mila ingkang saking menika nggih kula nyuwun pamapunten mbok inggih kersa laring penggalih paduka anak Prabu. Maring ana ngampil sekedap kemawon menawi mangke sampun paripurna tumuli pustaka Jawa kelima sedo menika badhe kula kondurakan dhateng paduka anak Prabu ing Ngamarta. Werkudara piye? Aku ora bakal menehi penemu. Sebab apa Dimas ngelingi kanan Ngamarta lagi kaya ngene? Mula petungen dhewe mbarep kakangku hamri becike. aja nganti kleru. Wah, kawula Ngamarta ya mbutuhake katentreman, mbutuhake baline swasana kerukunan. Betungen dhewe. Iya ya Yayi, mengko pun Kakang bakal mitung Arjuna piye? Mboten ame arep burubu gedhak. Nanging menapa dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara menika kepara saestu. Kedahipun dipun limbang-limbang sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun Kakang Prabu. Koko Prabu Ndarawati lumen maring adawu Yai. Namung paduka Surya pepajaring manah para Pandhawa dene mekaten ingkang kelampah. Derengke mawon Pandhawa ambudi sarana supados waluyanipun Praja Ngamarta dumadakan Bapa Durna rawuh ngendikaaken yen to Ngastina ugi ketaman pegebluk. Mongko menawi dipun tonton utawi kapriksanan sarana paningal batos Pandhawa nadyan mapan wonten negari Ngamarta nanging ugi tansah ngulataken dhateng kawontenan negari Ngastina Kaka Prabu jagat waisane ngabotara wayah tur jagat. Yayi, kula nyuwun pangapunten, kula nuwun sewu lho. Mboten ateges kula menika ngajak-ajak dhateng Paduka Yayi Prabu namung leres ngandikanipun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara bilih sedaya kedah kapetang. samun ngantos tuna ing tembe wingkingipun ngemuti bilih Paduka Yayi Prabu menika menika dados nalindro wonten negari Ngamarta. Sedaya para kawula negari Ngamarta menika sami ngajeng-ajeng dhateng rumaganging karya Paduka Yayi Prabu supados saged anambak tuwin damel tentreming negari Ngamarta. Kula nuwun sewu. Menawi ngantos pustaka Jamus Klima Sada menika dipun paringaken dhateng Bapak Begawan Durna. Mongko nyatanipun kawula Ngamarta menika betahaken menapa mboten sami ngraosi dhateng Paduka Yayi Prabu. Langkung-langkung Duh, nyono cerak nyono sami mestani para kawula. Ratu Ngamarta kekawulane padha kedengap-dengap uripe lah kok malah bantu karo wong kono-kono. Apa ora luwe becik negarane dhewe didandani, mengko yen wis negara kene katon tentrem lagi sayuk rukun tetunggalan bantu marang negara liya. Menika kula kinten langkung prayogi. Koko Prabu Kasinggihan. Bapa penemban, wonten dawuh nggih. Mugi andadosna ing kawuningan bilih setunipun negari ngamarto meniko gintendeng nandang kesisahan. Loh, ngantem menapa? Ngamarto ugi nandang lelampan ingkeng adamel tintrim rausing manah kulo. Sababipun menapa? Kobo meremban. Kataipun poro kawulo ingkeping negari ngamarto meniko risak. Satemah anyebar kabar. supados sak mangke nglempakaken para tetiyang ingkang satmah boten saged ngulir budi tuwin ngasah kadewasan gampang dipun bebujuk supados sak mangke damel ruhara wonten proje ngamarta sak mangke sampun kelampahan langkung-langkung kathahipun para bencana donya ingkang kanthi kasengaja lan boten menika ugi andadosaken sisaing para kawula malah negari ngamarta ing brang witan ingkang sakawit dados regejegan satemah ndadosaken wontenipun korban menika ugi dados penggalianipun ingkang rai putra ing ngamarta mila kula nuwun sewu menemban menawi paduka paring dawuh ing mekaten kula nuwun sewu ingkang putra dereng saged munjuk atur kontok ah, bleguduk soalu gembol sumaranti sumaranti hawelah hawelah nuwun sewu lho nggih menawi ngaten menika tegesipun menika mboten ketaman pegeblok utawi ketaman ruhara menika babar pisan boten namung kula nun sewu menawi ngantos wonten lampahan mengaten menika istunipun mboten tanggap tuwin boten saged adamel tentreming para kawula para nayaka para punggawa para Asta-asta panjenengan utawi priyantun-priyantun ing lenggah wonten ing sakiwa panjenengan menika saestu mboten saged damel tentreming negari. Ketitik kathahing para kawula ingkang damel ruhara, tuwin para kawula ingkang sedaya menika kala wau mboten pitados kan pemerintahan paduka anak Prabu ing Ngamarta menika sejatosipun mboten kok lepatipun jagat menika mboten. Namun menika dipun damel dening para titah. Mereka ateges para satriya tamtama bintara ingkang sami ngreksa dhateng sangganing para kawula menika mboten jekos damel tentreming para kawula negari Ngamarta. Mila mboten aneh menawi negari Ngamarta menika tumunten gegeran kados mekaten menika. Bapak penemban kula pitados kalian para nayaka namung gegeran menika kala wau dipun tuwuhaken saking pirangipun para kawula ing kepingin uwal saking negari Ngamarta satemah damel ruhara damel perkawis ingkang anggeret dhateng gesangipun para kawula bapa merembang. Ah, ingkang ngendika sinten kados mekaten nika? Nuwun sewu lho, Ger. Menawi babakan mekaten nika estunipun boten betahaken pustaka Jamus Klimasada. Mila pustaka Jamus Klimasada menika badhe kula suwun wonten regaring Gestina. Wondene ruhara ingkang dumados wonten regaring Amarta menika cekap dipun rampungi dening para nayaka, para satriya, para tamtama Bintara Punggawa paduka anak Prabu Ngastina ing Amarta, Ger. Inggih bapa merembang. namung lunun sewu koko prabu ndorowati sampun paring dawuh bilih pustaka jamus miang jimat lima sada menika mboten kenging kisah rumiyin saking negari ngamarta menika dawuhipun koko prabu ndorowati monggo koko prabu ndorowati menika pujangganipun negari ngamarta lha nuwun sewu lho ingkang dados nalendra wonten negari ngamarta menika sinten kula bapa menemban ingkang putra pun puntadewa panjenengan menika nggadahi kewajiban nggadahi purba wasesa Nuwun sewu. Nalendra menika sampun gampang nampi aturipun tiyang. Nalendra menika kedah saged mutusaken perkawis wiji-wiji menika medhal saking penggalipun Nalendra menika kala wau. Nek Nalendra menika gampang nampi aturipun tiyang sanes, oh tegesipun negari Ngamarta menika ingkang merintah menika mboten Prabu Putadewa, ning Prabu Kresna. Lho, apa member ing atase Prabu Kresna ki wong kono-kono. ing atase Prabu Kresna ki wong liyan kebrayan negarane Darawati kok melu ngatur pemerintahan negara Ngamarta. Lah kok anak Prabu Puntadewa ya manut diatur karo anak Prabu Drawati ku nonton sewu. Sameneika kula badhe nyuwun pirsa. Lajeng wewenangipun alih Ndra Ngamarta menika wonten pundi kula tak nyuwun pirsa. Inggih. Panjenengan menika nggadahi wewenang wonten tetembungan Nalendra menika benten kan para kawula. Ratu menika wong kang sinampiran pakaryan, nyekel kendho kencenging pernatan, amis baji ning negara. Menika wonten pundhaing Nalendra. Nek kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate. Tegese antaraning kawula karo ratu menika beda. Ames Baci yang negara menika wonten astanipun Alendra Prabu Puntadewa. Kendha kencenging pranata negara menika wonten asta paduka anak Prabu Puntadewa. Panjenengan kedah nggadahi pemanggih piyambak. Panjenengan kedah netepaken pemanggih piyambak. Aja kok sithik-sithik takon Kresna, aja kok sithik tekan Ratu Ndarawati. Loh, nuwun sewu, status e Ratu Ndarawati tenan negara Ngamarta napa kula tak takon? Kula tak takon. Umume rak ming dayoh to, Ya sedulur-sedulur. Nek sedulur iki ora wenang nyampuri perkara ning negara Ngamarta, ngoten. Abang biru ning kanan negara Ngamarta niku wonten rastanipun anak Prabu Puntadewa, mboten wonten rastanipun Ali Drontorowati. Anak carane kaya ngoten niku teneh, padha karo Ngamarta menika sing dikuwasa Ratu Ndarawati, Ndarawati sing dikuwasa Prabu Kresna. Oh, ratusan negara kok nguasani negara loro niku lono jembu. Cara pundi kula tak takon? Kedahipun panjenengan gadahi pemanggih piyambak, gadahi pemanggih piyambak. Aja manut karo wong kono-kono. Aja dumeh panjenengan iku pujangga, dumeh panjenengan menika pengayomanipun para Pandhawa. Terus apa sing digendhikake dinut? Kula menika ya pujangganing negara Ngastina. Ning kula niku saben atur kula mboten ate dina dening Prabu Duryudana, kula ya ora lara ati. Wong sing jeneng penemu, sing jeneng usul menika dipun keparengaken lan pikantuk kamardikan. Ning ora kudu usul lan penemu menika diagem, menika mboten. Kalau mangsa usul menikah dibuat sebratakan, buat tani dia kami gimana datus menopo? Lah kok pendak pendak ratu dorawati usul, pendak pendak ratu dorawati usul diagem diagem, terus penemu nih pendawa niku napa kalau tatakan? Terus pendawa urep tengah gorong amarto niku kewajibannya napa kalau tatakan? Lah ora napa-napa, ming pong-pong bolong, uripe pendawa gumantung karo ratu dorawati. Dorawati. sewu peremban. Sareng kathah-kathah ngendikaripun peremban Durna, sajaipun manahipun senjaki sampun boten kiyat. Kula boten kiyat menawi jengan diku bapa peremban nyamah dateng asmanipun Alin Durawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika nayanakanipun, kula menika adinipun, kula menika kadang tarunanipun. Nek arep ngorek-orek pasuryaning Ratu Durawati, aku sing ora trima. Aku ora nrimake dene ratu Gustiku diorek-orek pasuryane karo pendhita Sukalima sing jeneng Begawan Tuna. Sen Kangge, kowe iki ngapa? <laughs> Hm? Kowe iki ngapa aku tak takon? Aku ora rembugan karo kowe, aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora mbuka pembicaraan karo kowe. Iki aku urusane karo ana Tandrawati ora kok karo kowe. Kowe ora usah melu-melu. Kowe ora usah melu-melu. Hm? Ayo semingkir. derajatmu ora padha karo Begawan Durna. Derajatmu ora padha karo Ratu Durawati. Kowe iki meng nayaka. Aku pujangane Ratu Natandrawati iki Nalendra. Iki para her-her, iki para minulya, minulya. Kowe rasa sambung rembug ana ing Parapatan Agung Negara Ngamarta iki. Wah, Setyaki, wonten dawuh ka, Mas? Ayo eh, semingkir. Ngerti ora iki sapa? Durna. Wah, aja ngawur. iki sapa begawan durna begawan durna karo werkudara apane mbuh lho ngawur sencak iki iki gurune werkudara iki sing ngetokke hasil nilai werkudara nggone sinau marang pertapan sekolah marang kita kan dari sejak iwar kudara kuih malik kumetu sekolah sekolah mau kuih neme pitu koma lima ya berkudara iya didumpang loro. Arep 7,5 harap 5,7 aku ora urusan. Sing baku sapa sing paling nyamah? Asmaning Koko Prabu Ndorowati aku ora trima. Setyaki wonten timbalan. Wis to. Sing sabar mboten saged. Lho. Kowe kuwi nderek karo aku. Kula ngertos kula nderek kan panjenengan. Ning sapa wae sing wani ngino karo Ratu Ndorowati, sencaki ora trima, yen ora trima. ora mungsu karo Durna ning mungsuhe karo Werkudara Werkudara cacah papat loro wedi kowe lha saiki nekat iki kowe nekat kowe jane kaya ngono kowe Werkudara siji wis antek kok njaluk papat aku siji wis ora antek kok njaluk loro lho Ah, senjake aja kok panen iki Werkudara iki nek nganti wani karo aku, Werkudara mbelani karo aku. Kowe rasa melu-melu perkara iki? Aku gelem ora melu-melu ning sampean aja nyamah karo asmaning Kanjeng Prabu Durawati. Perkara aku kuwi sakarepku. Jar nyatane para Pandhawa ki pancen wong goblok, Pandhawa ki pancen wong dungu, Pandhawa ki pancen wong bento Eh ngatasé aku njaluk pustaka Jamus Lima Sata tataran karo Ratu Ndorowati ki janjane Pandhawa sing duwe pustaka Jamus Lima Sata, apa Ratu Ndorowati sing duweni pustaka Jamus Lima Sata aku tak takon. Meng arep ngambil kok dadak tekan kono-kono ki lho sing marahi mangkel. Manggel kena ning rasah ngunek-unekke karo Ratu Ndorowati. Harta unek-unekke kuwi kewajibanku, kuwi purbawa sesaku. Ora sampeyan melu. Kowe nek melu-melu apa sagedakan iki kowe wani karo aku? Ngerti ya? Neng mburi kuwi anakku murid, ya anakku dhewe, ya anakku sing tak tresnani. Werkudara, ya werkudara ya. Ya. Nek aku diantem secaki kowe piye? Wah, wow, ora trimo, bocah e tak jotosi. Rungana, rungana. Sekak mati dina iki kowe. Menang Begawan Durna karo Setyaki. Kowe arep wani ngajak karo Begawan Durna? Kowe arep wani jotosi karo Begawan Durna ya? Kaki aku jotosono. Aku ajaren kowe nek nganti leno pangen jambu oh, kowe diajar dening perkutara wah setiaki perkutara setiaki perkutara wah ayo didunke perkutara ayo didunke didunke iso ora nek ora iso didunke saiki ngene kowe mbelani Durna entuk, ning aku mbelani Setyaki. Ayo. Ora kudara mungsuh Kresna, Kresna menang sapa? Wah, ayo Dunke. Wani jotos guruku. Banting modar. Kowe banting Setyaki apa kira-kira Werkudara kuat nampani senjata Cakra? Iya. Setyaki wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya ndak dadi perkara. Ben cangkeme metu cucu-cucu. Jotos sisan. Kaiki pendhita. Wis ngerti, kula pun ngertos nalika pendhita. Lah kok tok jotos ya men. Si aku tak takon, tok jotos iki dasare apa? Sengit. Sengit kok dijotos ya men. Wah, caidan. Werkudara, Werkudara. Iki adikku lho. Kowe kok jotos sirahe kaya ngono kuwi nek nganti lara, lara sekolah rasane iki. Sakit ora, Bu. Sakit. Piye rasane? Piye setyaki rasane? Deng klebiyur. Ngombe obat. Waduh. Wekinten menawi dipun eh, wangi jebul. boten dipune wangi aja sesuk meneh ora kaya ngono setyaki nistaken dawuh ya harpa kowe tresno arepun kakang nek sesuk ngentenono dawuhing nata ndarawati niki nistaken dawuh nek aku urung dawuh aja pisan-pisan kowe mbelani karo aku nggih aku ngerti watake begawan durna kowe ngono kae wis biasane nek kagol kok gelan mesti terus ngunek-unekke kaya ngono wis lumrah nggih Ning aja tok jotos iki ning pasewakan kudu ngerti tata krama unggah-ungguh. Inggih. kejaba nek aku wis dawuh. Inggih. Setyaki, Durna kok lambene elek kuwi jatosana. Upama aku omong ngono kuwi tak jatosi ora apa-apa. Sendika ngislaken dalu. Ih, sing marahi kok sik to ngopo? Wah, ketok ngelek kene wis pidak jempol kowe. Nebu Seranggun ngethek, Seranggun nebu sayun kowe pidak jempol. Perkudara dunke sik. Didunke sik. Wah, aku ora trimo. Nek nganti Setyaki ngajar Durna. Aku belani Durna. Iya wis ning Durna sik. Loh, kok seru banget. Telapaanku nganti lorol. sencaki mak brubut ngoyak turno aku ki ora akon kowe akon ora yayi prabu wonten dawuh panjenengan mireng kados pundi setyaki upama lu upama yen aku wis dawuh durna kuwi ajaren lagi mbok tindakake ngaten menika krungu ora we ana tembung upama ora upama lho ning secaki ki rak penampane mesti kleru. Lah sing luput dudu aku ning setiaki. Wah, ora. Wis tok gawe saka omah. Wis tok rencana, aku ngerti. Wis tok rencana piye? Ora kok piye to? Wah, iya wae. Iya wae piye? Arjuna aku muni piye? Setiaki upama. Upama aku mendika setyaki durna ajaran kuwi lagi mbok ajar ning upama krungu ora kowe wah ketoke kok wis beda jempol iki kuwi wah mbok ora weruh sencakine gol durna idak dasih ketingalipun malah koko Prabu sengaja badamel geger negari ngamarta mboten nyai namung gandeng kelampan sampun kelampah kados mekaten badhe dipun menapakaken malih malah paduka tansah njontro dateng manahipun kadang kula pun werkudara satema werkudara nilar pasewakan nututi dhateng pun Dimas Setyaki malah sak mangke kinarya pratandha kersanipun penembahan Durna menika menapa? Menapa negaring Stina menika ketaman pegebluk saestu? Namung menapa Bapak Durna menika namung badhe miprili kekiyatanipun para Pandhawa sarana nyuwun ngambil pustaka jamus yang jimat lima sada. Penembahan Durna sampun mangertos kamontaran negari Ngamarta ingkang nembe ketaman Ruhara kados mekaten. tumuli piyambakipun bebutek toya wening negari Ngamarta sarana nyuwun ngambil pustaka jamus miyang jimat lima sada menawi Pandhawa kecalan pustaka jamus lima sada Pandhawa boten badhe gadah kekiatan Mila menawi saya ageng saya ageng ruhara ing tumanduk wonten negari Ngamarta mongko Pandhawa boten dadah kekiatan tanpa ndhe badhe gampil rubuh menawi Ngamarta rubuh tiang-tiang Ngastina sami keplok sami remen manahipun krana klakon penjangkanipun Koko Prabu kalresan sabda pangandika paduka nanging sak mangke lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun Werkudara kaliyan Dimas Setyaki menika tanggal jawab kula menawi ngantos dados peperangan antawisipun Werkudara kaliyan Setyaki menika tanggal jawab kula menawi Dimas Setyaki menika mangke ngantos kapupeng Rono Madyalaga pejah wonten ing peperangan sampun ngantos ngenthengaken kadang kula ing garba ruji lho Yayi. Nadyan wujudipun kados mekaten ning gareng tenan, menawi setyaki kawon kan werkudara. Koko Prabu kasinggihan mekaten giri lusi jalma tan kena kinira. Jaran miturut kula tiang leres menika tertentu dipun ayomi dhateng panguwasaning Gusti. Monggo werkudara mbelani tiyang ingkang ngawon. ateges werku do rugi kelepetan dedusanipun Begawan Durna. Monggo sakmenika sampun dipriksani sing bener karo sing ala menika menang pundi? Inggih Kakang Prabu. Nanging kula suwun maduka tansah ngayomana dhateng kawula Ngamarta. Iye sedika istaken dawuh. Eneng apa wae kok sajake wigati bapak ngawe karo anak-anak. Yen pancen ana wigati dawuhna karo anak-anak. Aku karo Kakang Antarja, Kakang Garwaca bakal mundhe dawuh timbalane bapakku sing tak tresnani bapak Jodipati. Gatot, wonten timbalan Antarja. Wonten timbalan Rama Kyai Antasena. Ana dawuhmu apa, Pak? Wah, wektu dina iki kowe tak kongkon cah bagus. Golek ana pamanmu garba ruji. Paman garba ruji, ya pamanmu Setyaki. Wektu dina samengko wani karo bapakmu Jodipati. kula kang sangga wis ora ana pangapura meneh. Werkudara ora nate mambu penantang, Werkudara ora nate ana sing wani nantang karo bapakmu. Ning ora kaya sak gedhagan iki pamanmu garba ruji wani nantang karo bapakmu Jodipati. Mula ngendi gone ketemu golek ana? Wah, kowe ora iso ngrangket pamanmu garba ruji dudu anak-anake Werkudara. Prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama. Lajeng pangkatipun para putra binjang menapa? Prastawa dawuh paduka cang Rama pangkatipun para putra binjang menapa? Kose, Pak. Nek dawuh karo anak-anak, anak-anak bakal sendika. Ning aku tak nyuwun pirsa karo bapak, iki mesti eneng perkara. Kok bapak ana seling surup karo Mak Cilik setiaki Sadurunge engko anak-anak mangkat, bapak trito dhisik apa kedadian sing dumadi ana ing Datulaya Negara Ngamarta. Kok nganti bapak dawuh karo anak-anak kon nyekel mak cilik Setyaki. Wah, Antasena. Piye? Kowe anake sapa? Anake Bapak Werkudara. Wong tuwa kon karo anak mestine anak nyendikani. Mangga to rasa takon perkarane. Kose. Aku gelem mangkat nek ana perkarane ketok, mergo nek nganti aku engko mangkat mongko tanpa ngerti perkarane tegese aku ki wong sing ming bangun miturut karo dawing bapak ning ora ngerti perkarane. Mengko ndak dikira aku wong sing ora adil. Mula bapak ngendika perkarane apa? Wah, cah edan. Edan oh ya anake sapa? Mbok, ra caturan. Wah, mesti kowe dhewe sing wani karo wong gerang. Ora wani. Ning mengarep ngedongke perkarane apa? Menawi saking panginten kula leres ngendikanipun aturipun Dimas Antasena. Menawi saking panginten kula leres aturipun Dimas Antasena Rama. Mangke para putra sagah tumandang menawi Kanjeng Rama paring dawuh langkung rumiyin perkawisipun menapa. Wah, marai kakang-kakange. Wis do arep menyang kok dadak pidhato. Wah, bola bali cah mendem gamping. Ha kowe tobonge. Kanda Sena piye? Datu loyong rembuk perkara ruhara sing dumadi ana negara Ngamarta. kakek para kawula ingkang padha sakarepe dhewe ora percaya marang pranataning praja Ngamarta. Heeh. Wak Mundorowati rawuh. Jarine dewa bakal matedhake wahyu kang aran wahyu katentreman ingkang ana sambung rapete karo Hyangmu ing Sabtuwarga. Bener terus. Durung nganti rampung rembugan. Wah, Durna bapakku tekan Ngamarta. Eyang Durna, yo. ngandaki Anastina ke taman Pegeblug. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kinarya ngusadani Pegeblug. Terus wah Kresna kakangku ora keparengake pustaka Jamus Klimasada uncat saka negara Ngamarta. Mula menehi wangsulan karo Durna bapakku. Durna bapakku sajae runtik atine ngunek-unekke wakmu Ndorowati sakepenake dhewe. Oh, kuwi masalahe. Yo, Lah terus kok tekan majelis Setyaki? Setyaki tanpa ditimbali maju wangsulan karo Durna. Wah, malah ora ming wangsulan. Durna dijotos nganti kontal saka pendopo gedhe negara Ngamarta. Mergane ngopo? Unek-unekke. Wong tuamu Ndorowati. Terus bapak aku melani Durna. Bapak arep nyekel majelis Setyaki. Yo, wis saiki cekelen dhewe wae. Wah, cekelen dhewe piye? Cekelen dhewe mergo nek tak pikir-pikir kabeh mau aku ngerti apa to gedhoane Begawan Durna. Durna kuwi wong Kurawa, Pak. Nuwun sewu arep kuwi gurumu ning Durna kuwi caket karo wong Kurawa. Mula ora aneh wong sing cedhak wong ala bakal klepetan alane, wong sing cedhak wong apik ora kitang sithik mesti bakal klepetan becike. Mula aku ngerti, durna tekan negara Ngamarta kuwi goleki kaludangan. Ngamarta lagi geger, Ngamarta lagi ora tentrem. Mula durna terus njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Kose, kowe iki mbok nyebut Eyang. Ora durna, durna, durna, durna. Aku karo durna bapakku e nyebut bapa, kok kowe durna, durna, durna sak pinahe dhewe. Terus ngopo wong-wonge ra ana e kok? Mboyo wis rapopo, aku durno-durno ya ben wong aku ora dadi siswane. Ning aku siswane, kowe murid e sakarepmu ning aku ora tau nyecep ngelmune Begawan Durna. Wah, terus piye iki? Aku megah. Kowe ora gelem nyekel mak cilik Setyaki, ora. Gatut Kaca piye? Waduh. Ana menyang ngono. Menyang Kang, ning kowe kuwi ditenono ngewangi wong salah. Ngewangi wong salah ki Nuwun sewu, ana tetembungan ora mangan nangkan ning gabul pulute, ora tumindak salah ning mlelu dosane sangganen dhewe. Nyun pamunten Rama. Menawi pun perkawis ngaten mriku paripakso kula mboten nuwun sewu. Mboten badhe mastuti dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, Antarja. Inggih kula mboten purun Rama. Iki sing marai. Wah, dadak ngoceh pirang-pirang. Marai kakange ora gelem dadi mandang karya. Iki perkaramu, Pak. Nek kowe arep bantu karo Durna sing tok anggap guru, bantunan. Ning rasah ngembet karo anak-anak. Wis ben anak-anak do ayem tentrem rasa melu-melu perkara iki. Nek arep bapak nyekel karo Pak Cilik Setyaki cekelen dhewe aja dawuh anak-anak. Iki perkaramu dudu perkarane anak-anak. Iso ora gawe menyang? Wah, cerewet. Malah merintah karo wong gerak. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Wah, anak-anakane lho kaya setan. Kongkon wong tuwa ora menyang. Ben sekali-sekali dingonokne kuwi. Ora kok anggere wong tuwa rumangsa bener dhewe. Aku wis bola-bali. Eh. ngono kuwi ming dijlompong karo bapak Antasena kae tandangi jebul bapak sing salah. Ngono aku gene bapak sing salah. Ha ah, gene kowe ya menyang. Wis bola-bali ngono iki kangis ben rapopo nang iki wae. Ning rumangsa dosa, ora dosa. Wong tuwa akon ki nek akon tumindak elek sampeyan ora dosa, ora usah kuwatir. Aku wedi Dimas, tak sanggani dosamu. Ben, ora tak sanggani, aku sing nanggung. Ya wis nek Mas sagu nanggung aku rapopo Kang Antarjo getun ora? Ora Dimas. Wah apik kuwi apik. Wis ngono kuwi sing tetek wae. Neng nganti ora tetek sampean malah melu-melu perkarane, mengko malah gabul pulute ngrekoso. Yo. Bapakmu mau mrene dawuh karo kaya apa? Iye diwaduh nyepeng Paman Setyaki, sebatuh nyepeng Paman Setyaki. Kon mak cilik Setyaki ning anak-anak tak provokasi ora gelem. Terus bapakmu mangkat dhewe. Mbuh ngojek, mbuh ngegrep ora ngerti aku. Ning mangkat dhewe. Iya ta Sena? Lah terus Pak Dian ngopo? Bapakmu ki wong kau, wong duso Yen wis duwe karep tanpa petungan, mbuh bener, mbuh luput, mesti mandang karyo mbuh bener tumrap awake dhewe mbuh bener tumrap bebrayan bapakmu ki ora nggo hitung-hitung aku wis ngerti watake monggo aku kuwatir kuwatire nek nganti setyaki adiku kae engko dipulosoro karo bapakmu piye coba monggo dedeg piyadeg setyaki mung semono bebasan timun musuh duren mesti bakal memet timune ora bakal iso menang karo duren oh la iya lah iya la terus piye ngene wae Mbok Siwa dawuh karo anak-anak Jodipati iki kon ngewangi Mak Sri Setyaki. Mengko aku kleru, ora. Ora apa-apa. Mengko aku nek nganti dinesoni bapakmu ora usah kuwatir. Kae nek nesu tukoke rokok wis ora iso nesu. Wong ngono kesenengane apa? Jeruk. Karo kumpo Oh sing apek-apek. Heeh, wis rasaku aku apal kok. Gatot Kaca wonten timbalan. Antarja wonten ing balan. Antasena ana dawuh apa, Dik? Amat-amatana makmu cilik garpa runcit nek nganti ana apa-apa, kowe sing tak tempuhke lho kudu iso ngewangi. Lho iki, nyuwun pamit. Lho iki nyuwun pamit. Jaluk pamit, Pak Dilenggah, tak urusane, Bapak. Iya, Antasena. Antasena. raine kok kaya ana biru-birune. Eh, Dek Pakdhe, kula wis matur ta. Sampeyan tunggu teng jaba. Nggih. Kula tak mlebu dhewe wae ndak gedabiah krawa nek melu mlebu teng pisowanan agung negara Ngamarta. Nggih. Teng riku kula wis matur apa anane. Nek niat kula nyuwun pustaka jamus miang jiwat lima santo pancen niat kula mung kepeng gawe ringking para Pandhawa merga Ngamarta. Saniki lagi ketekan ruhara pirang-pirang perkara. Nggih. pungkasan negara Ngastina ketaman pegeblok. Nek jane Pandhawa najeng maringake pustaka Jamus Lima Sata mergo wedi kalih kula. Nggih. Paning teng riku lenggah Sinuwun Darawati. Oh, gondheni pustaka Jamus Lima Sata. Sinuwun Darawati kula unek-unekke. Mboten nyana kula niku ya wis ngerti nek enten Sencaki kok ora sadar. Oh. Sencaki maju mendelik mripate kula teratap. Ning Werkudara. Wah. rasa ditirokke suara sampean iku cilik kok tirokke werkudara Durna bapakku kowe aja kuwatir nek kowe dipiloro senjaki aku sing tanggung jawab ngoten niku ati kula gedhe melih nggih ngleleng melih kula heeh mm -mm. bareng ngoten kula lagi omong kok kowe senjaki langsung bris tanpa taliwara eh, eh, eh, Lek le nangis kok tekan mriki. Le ngajar yo tekan mriku e. Pro pro pro sampe naik dhewe. Terus niki pripun? Kurawa ketapke. Nggih. Sencaki bondo tangane krincong sikile. Pripun? Mboten pripun-pripun ketake kok dora mampu. <laughs> Kok ora mampu pripun? Pun bola bali Kurawane anggere perang karo Sencaki mesti kalah. Napa bengi iki arep dibaleni meneh. Napa mboten mengentek kita tenaga? Mboten, Kurawa pun pulau kei ngelmu-ngelmu jaya sayang guna kasantikan. Sing pan daya sakti kalintang. Kon nyoba kabeh. Oh nggih. Wingi pun kula mulang. Oh nggih nggih ngestaken dawuh. Karta Kabeh kon maju. Nek perlu muaja mungsuh sisi-sisi Ning sencake dikeroyok. Oh nggih. Wong siji dikeroyok wong satu ora bakal iso menang. Ora bakal iso menang. Ora umum nek wong siji kok menang karo wong 100. Oh. Maju bareng. Maju bareng. Sing kiper sapa? ana wonge ora sok dienggo ngono kuwi. Oh ngoten nggih nggih. Pun nggih maju Kurawa Sendyaki cekel kula semingga. Lah jare paman. Ora pangling Setyaki dasar purnyoto Surtayu. Sing mburi kae Antasena. Heeh, Aku Antasena. Setyaki ana barat. Ora pisan ora pindho, kowe mesti nikara karo Begawan Duna. Kae pepundenku, kae bapa guruku. Bapa guru ora patut dadi patuladan. Ayo Durna kon tekan kene. Tak grajine dasik. Pelathok wae Pak Cilik. Aku sing ora nrimo aku, aku siswane Begawan Duna. pendeta kaya ngono. Apa ora ana pendeta liya sing luwih ampuh dene kowe suwita arep Begawan Durna. Kurawa disuwitake dening Kanjeng Rama Prabu Destarata, Setyaki rasakoken gunem tanpa guna. Kowe ora gelem njaluk ngapura karo Begawan Durna, apa kelakon tak dengkek gegermu tak tungkak cengelmu. Tak kon nyembah ning ngarepe Begawan Durna. Ayo. Yen pancen bisa cobanen. kosok baline kuwi ora bisa bondo setyaki Ono Kurawa Bali mung kaliaran. Majur sangalak pecah dadamu, pecah dasmu. Muito obrigado. Antasena. Swatama, ya. Ayo, endi Setyaki bondo tangane. Bandangan Pak Cilik. Langkaono bathange Antasena. Wah. Mati dening aku, nyo patenono. Mati. Ayo. Sing tenanan. Wo. Tak kira nek patok bol. Cirae paman Durna. Karo paman Cengkuni. Terselah. Duwe. Aduh. Ah. Aduh. Ya ya ya. napa Kang Durna? Mboten ngerti kok maklutak ngono. Teng sirah. Kula nggih poe-poe padha. ketake niku le linggo niku ora nang isor wit kambil lho. Nggih. Kaya ketiban kambil tuwa mabluk-bluk. Sajake. Eh. Kok ngecap sikil. Napa nggih? Nggih. Berarti uang. Sajake ngoten. Eh, Panjenengan kula nyuwun pangapunten nggih penemban. Lah, ngapa termagati? Kula nibani sampean. Aman cekuni nyuwun pangapunten. Iya ora apa-apa. Wah, gayeng tenan jebul cencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe, mboten. Sopo sing belani sencaki? Anta Cina Gatut Kaca Antaja. Lah. Selagine bapakne wae belani karo aku kok anak-anak. Werku dolok kok kanti belani karo sencaki iki. Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngertos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Jol tayu mungsu jenjaki, balekaca tampa maju sing maju anta cena, kula modal kowe. Sing tolokke modal catama. Wong kok gleleng ora. Ketemu anta cena yo laine mak prlepet langsung pucet. Ning gandeng wis sadualep, ning ngantem diwanek-wanekke jeblet jeblet. Kalau anta cena dunekke sing tenanan. saut tangane wantil cilai bles, tendang diel kontal heeh mm delok -mm. cuacono man oh tak tonton pabaratan cepi antasena wis mundul cendaki mundul kula maju gleleng heeh kula ngetke sapa gatut kaca jebret jebret nimblis bathuk kula kula klekal ajeng melayu candhak cengel kula cego munggah kula wis aduh aduh aduh duncalke duncalke gatut kanca duncalke gatut kanca kula wis matek aku tiba neng padas culi modal aku tiba neng silah sampean <laughs> nengak nganu matulmu gimana pun dicelametke selametke dengkulmu melocot kira ya. sirahe wong tuwa kok padhake dienggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani cilah sampeyan yakin kula tiba teng pada curi modal man, yakin. Pun mboten mboten umum, pun mboten wujud menungso. Maten ngene penembahan pada-pada. Sesone nek tiba nggon mata. Tiba kami nggon sirah ora. Sinten Depati sing dereng maju? Mboten pati nduga menawa sapa ya sing durung maju lah niki niki arepa tetep kalah ninggo gayeng-gayeng citrasi nggih man arep maju po mumung suwe arep milih sapa milih sapa ge rene rene le mak le omong ora nang jero kotak oke capeng ya capeng ning makane melek. Ah, ana wong kuwi ning burine kok nyampluk isapene dhewe. Sori. kok ora sengaja. Kowe iki nek wis ngono kuwi janjane nek disawang iki gleleng lho, Le. Antasena dijejerke kowe kalah moncer nek ngadeg. Nenek-nenek ngaten iki, Mas. Heeh. Ha mbok sencaki jejer kowe kalah moncer kok gagah gagah kowe. Oke, man? Mas. Heeh. maju sesendika sesenjaki ono baran kebangetan kowe iki wong tuwa iki wong tuwa apa-apa nang bandurna kuwi sesembaning para kuku kurawa lha kok tok ajar kuwi kowe kuwi wong ora duwe rasa madu kamanungsan kakak manungsan wong tuwa kok tok ajar mbobo nek ngajar ki nganti mati. Dadi ki ora wong liya ki ora nyawang. Sapa sing ketok? saku kian gunem. Ayo rene. Kon pecah sirahmu tak pecah nang kene. Aduh. Man? Hmm. Arep dipecah sirahku kula Ora asah wedi. wong tantang-tantangan kuwi suarane gedhe mergo kepengin ngedunke mentale mungsuh. Kowe luwih gedhe. Kowe luwih ngeri. sesencakiran cuplik matamu Rino tak sudut ngaku keris tak odol-odol ususmu tak talekke ning dasmu kita men medeni man. rasa wedi kok kowe luweh medeni meneh luweh medeni tetetetetet gorok gurumu tetetetetet ombe getihmu tak pangan jantungmu nah medeni jos Kok ora semaur, ketoke wedi, Man. Ha iya. Ning kok sik aja kesusu dinteni sik. Oh, mrene yo. Wong mani, e, Man. Mrene yo. Tak palu ndasmu. Candak silangmu tak meke tengah dalan plites gerobak gepeng silangmu. Iya, Jin. Sing luweh medeni. Sing luweh medeni ana ora? Sesenengi. ora wedi. Ora wedine. Canda tak uculi klambimu. Tak kurepe tak blonyo minyak angin. Kuwi ora medeni. Kuwi penak. Kuwi iya ya, Man. Ha iya. Wis ge menyang kono. Ora sah aduh kesangaran. Lan aduh sumbar, sesing dadi nyatane. Mrene pecah sira kowe. Eh. nek mangkat iki kaya ya ya. Kaya ana pengarep-arep ya Kakang Durna ya. Iki piye ta ya? Wong dilabui kok malah merem. Kakang Durna. Kakang Durna. Lho kok dipindah kene? lajeng nyekel kenggen kula ngene bendomu mlacak ditabuk nggon awak kok dicekel tangane didunke ah ditonton nggih mangkane mangkane wong tuwa <laughs> cenanangan. Oh, jujur. Dadalane dipalangi. Ora ora seneng aku. Jujur jujur jaga dewa batu. Pak Dedi traksi. Ho. Andi senjak iki. Andi karo kaca, endi antarjo? Gigigigitis. Mama mama mama mati jeneng aku. Lah senjak iki garuk kaca antarjo ki stok liwati. Masa? Lah iya. Uh, la sing gede pangapur mak aku mlaku 150 km per jam. Dadadadat ngendi ora ora ora ora ora ora ora ketok, ora ketok wonge. Ketemune men kowe. Yo. Iya. Arep ngopo? Jajajajah jandon. kok kopi kowe. Kowe apa aku sing tekaning pati? Oke. Okay. Eko. Aku apa kowe sik sing ngantem? Ayo, manut ah. Pak Didi terang sih kok maju perangnya aku seneng bombong biasanya ini nyok ming maju ning ora ngrampungi gawe kok kok saja iku tenanan lho lho wis memeguru anyar oh wis meguru wis guru apa matematika oh. kok kok kok kok kok apa aku kok ngrasake kok sik ning guyu ki kok sik kok kowe ngrasake tata-tata tanganku? Kok ora kelakon pecah siramu aja dududutan citraksi. Yo. Ngene wae Pakde. Pipi pipi pipitan ana. Piye antasena? Kowe ngantem ping pira? Ngantem sirahku milih. Milih? Hmm. Sak banter-bantermu engko genti aku. Kowe pindho, aku pindho. Dadadadi. Ya. Nyo. asu e anu ajur sirahmu kowe nyom mama mati dreuk matare ujar ah! eh, energik energik ah, aku aku nek ngantem ki kudu bareng ngantem kudu bengok oh nek ora bengok ki ora lega rasane pokoke nek rampung apa-apa kudu ah! ngono ki nyom pindho apa pisan pindho no aku mesti tanduk kok. Oh iya. Nyok. Mama mama mama mati kowe. Iya. Ah, aku malah kaget le bengok e. Yo gentenan. Oh oke. Okay. Aduh. Nang nang nang nang nggo gentenan kok. Oh, gentenan. Ha nek ora gelem tak antem kowe engko DC para masyarakat semene akeh sing nonton. wo citraksi jireh. Citraksi ki wonge ora kendel. Bareng antem kok ora gelem diantem. Ngono ngono ngono ya? Heeh. Mm Nya nya nya nya nya. Oh ora seru-seru lho. Lho. Merang kok ora seru-seru. Den-den-den delok karo kahananku. Kok kok kok kok kowe gedhe lemu kaya ngono sesentosa gak aku awakku cici cici pok ya eh, anu cilik. Awakku cilik tok an temisan mesti aku tetekan ning pati mumung ora banter-banter alon wae. Nul nul ngono ya. Yo. Memosake padhemu. Yo. Ya. Wis. Wis. Ngopo kuwi? Njojojoget. Kentenan. Mbok. Yo ra sia-sia, Pak Dik. Ora ora apa-apa wong kowe sak anakku kok. Yo. Mama mama mati jenengku. Yo. Aku wedi suwe-suwe. genti aku. Ya. Nenek nenek main kayak ngene kok kok kok ping papat aku pindho. Perbandingannya empat sama dua. Oh iya. Aku ping papat. papa Enam enam. Oh iya. Walu. Wah, oh, iya. Kecak kendel eh. ya. Iya, iya. kok aku ngantem pindho kowe ping 8. Iya iya iya. Nyos. Nyo kok nyos. Nah, Iya, pindho 3. Pindho pira? 3. Apa apa apa apa. Papat. Heeh. Mm. 6. 5. Ora sekolah wis. Sekolah SD. Oh. 17 tahun. Lho. SD kok 17 tahun. gugu-gugurune nganggo rot tak jepret. Wah. Kurang ajar kowe berarti. Ah, aku terkenal naka. Oh iya. Ya. Se, nek iki yo tak matke tak pilihane sirahmu ki sing kelemane nggo napa? Nggo nunyeng-nunyeng apa nggo napa? Lho lho ora ono. Cicang sira ono kelemane. Wong ki mesti ana kelemane. Ola iki apa? Cis cis cis dicutuk, dicutuk. Ora apa-apa. Engko endi? Engko nyeng-nyeng. Tak sawang kok ana cilik-cilik mlayu-mlayu. Tuma. Oh. Tutu-tutu tuma balapan mlayu. Iya. Yo. Siap, siap, siap. Sing sero Siap, siap. Ora bakal piye-piye aku. Yo. Melah. Wis ndonga sakwatan. Ora apa-apa mergane. Oh. ketegelen Pak Cilik iki. Ndandake wektu ora. Ora mentolo aku. Cit. Kok cangkeme mumpluk? Gagar otak kowe, Cit. Cit. Cit. Cit. Cit. Waduh. Cilaka iki cit cit eling, Ger. Eh kena ora tak goteng. Presake jane sowah kowe le, mau yo ora sah. Manus maning jajalanan. Sukertane bawana iblis menungso ora tatanan kowe senjaki. kowe nggawa anak-anake anak Perkudara tak sak ngobrak-abrik para Satakurawa. Ah, oh, kowe kuat nadai cunda manek meguru karo kowe. kaya kagol ngopo lek mboten kesempatan panjangka kula ora kesempatan piye sir kula kurawa mundur durna maju ajeng kula ajiar sakato-katoke aku ora sida nggawa pusaka pusakane Mbah Durna iya cundo manik po iya ora sah wedi tae dukani keng rama ora apa-apa iki wis dadi dawing Siwa Ndorowati. Ngonek bapak nesu sing arna nandingi Siwa Ndorowati. Eh, situ nopo. Iya. Wah, nah ingatan carani pun katus kundi. Kue-kue maju nungar betul nungar. Iya, jeng kepan ibun. Kue ngua depan-depan karo turno, aku tak ambles bumi cedul neng burini turno. Cundo manik tak rebute, turno menjadi milikmu. Asi. Matur nuwun nggih. Padha-padha. Remen kula gadahi putra atus panjenengan. Ayo menyang yo, monggo. Kowe rasa ambles bumi. Aku sore <laughs> sing ambles bumi. Kowe ambles esuk bengi wae. Inggih mistaken dawuh. kodhok blekuduk suaru gembol sumarante sumarante ayo kowe arep ngopo setyaki hm aja malah ngrek nang arepe bekawan dara apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya nyatane kowe barang karo aku nggawa kiai cundo maneh kowe melayu sifat kuping ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani mentok karo bekawan dara sing nggawa cundo maneh ayo kowe iso kuat nadai kiai cundo maneh Kowe kuat nadai pusaka Oh, aku meguru karo kowe sae taun. moro kake tibakno ora minggat karo aku kene margane mati lho nanti pusaka aku iki mau ya ah, antasena seja ah, terus terus le, terus, le. aku eh, Senjaki. tutu senjaki. Apa kowe? Aku werku doro anakmu. Aku werku doro. ak oh. Ah, ora ana kowe aku mati tenan werku doro. Kapake kowe. Oh, pernah-pernah. ditendang di jotos eh, di banteng eh, digajol eh, secaki pancen setan orang hormati karo aku uh, uh, orang hormati le jadi pendita uh, telat kowe teko telat jaluk ngapura ora ana ngapura kanggo kowe kejaba kowe iso ngaturake batange secaki nang ngarepe Begawan Dono wah bungke playok rukun sak kancane. Mutar kowe. Sejagi kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bondowoso. Wungkal bener pengantep-antep. Hm? Canda karo Werkudara sabetke ngebok modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari jotos karo Begawan Durna. Oh, padake aku tok iso tok kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambata kok saiki? Ngopo e, Mbah? Ora wong tua kok nangis. Nangis. Mergane ah, arep tak cucuki. Ora yo, Mbah, aku ki putu sing bekti. Eh, syukur nek ora. Nek ketoke kok ho oh, oh. Bapak mau neng ndi? Oh, ya. Mamu cilik setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo senjaki ngajar karo aku. Anane wong tua diajar. Anane wong tua diajar. Ah, ah, ah, ora seru-seru le omong. Oh, oh. wis ratapan aku terus bapak ngoyak mak cilik sing ngakon aku ajrih setiaki mati sing ora trimo wandorowati wandorowati geger karo bapak tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara wong gerang sing seneng gawe perkara ning negara Ngamarta ape wong ngono kowe Elek elek wajibe wong elek ah, dijamke Antasena, tangannya harus ngapa? Tangannya harus ngapa Antasena? Tangannya wegah aku nek carane kaya ngono. Wajah, wajah, warkotara, warkotara, anak lagi warkotara, wajah, warkotara. Wah. Ambles bumi. Durna bapakku eneng apa? Durna bapakku eneng apa? Ayo tangi. Wergojana. Anakmu wergojana. Sopo? Antasena. Ana wanda seno ngajar aku sampe-sampe wergo jara. Wah, kowe ngoyak senjake Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketok yo arep alus sampe kene suwe-suwe saya kasar saya kasar terus aku saja diajar. Aduh. antep antasena tangane mbane secaki werku dara. Terus ah, ah, ah. piye? Antasena doyak. Wong ya ambles bumi. Oh, ora iso ya. Ora iso. Oh, menungso ora tatanan sampe naik dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbah niki anggap apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora antasena cekel, aduh. Oh, iki apa? Oh, anakmu tekan jero nggawa gutek. Engko oh, kok arep dhewe iki nek ora cekel, cuman wae iki ora. Rujak Anggar. Wah. Gatot, wonten timbalan. Mrene ngisahaken dawuh. Kaya anakku waktu itu putra panjenengan Romo Kyai. Durna bapakku di Joko ngisahaken dawuh. Aku tak koyak setiaki ngisahaken dawuh. Iki serius ora iki? Ah, aku kok semelang to ya engko werku darah lunga kowe bres bres bres mboten ya kula niku mboten badhe wantun kalian romo kiai menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani yakin yakin sumpah iya sumpah Sumpah kowe. Iya, kula sumpah pun Kanjeng Yang Duna. Ya wis, nek pancen aku percaya. Iya. Perkudara? Iya. Senyak itu ya. Yo. Aku mau ditunggu Arun Kaca. Yo. Arun Kaca kowe nunggu aku ya. Iya. Mau nak infusen tak ditambahi ya. Iya. Ngestoaken dawuh. Tunggunan gadu kaca setia kita goleane. Kadet Kaca. Wonten dawuh ya. kowe murid sing mancing teneng karo anu putu sing mancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wis sami-sami wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu, mbahmu sing ngene ilmu karo bapakmu, ning nganti aku wani nganti to singgol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Wis to akan dawuh batu koyak. Tenan yo, Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok eleke. Nek ora tok eleke, wajib tok waneni. Sedika ngesaken dawuh. Antar jaiki. Nggih, Kanjeng Yang. Arep apa wae? Dipun dawuh dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak paman Setyaki amarga saking patuku Kanjeng Hyang. Heeh. Mm -mm. Jare napa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamitan. Sawun kados mekaten, Dimas. Yang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar ndak tuman, meraih Kamas badhe miloro dateng Hyang Perbantuna. Kula iki mboten trima. Lho, yen ngono sing ading wangi karo Hyang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah mergo Begawan Duna. Yen pancen Kang Mas Gat Antarja badhe miloro dateng Yang Duna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok keduamu. Ketoke lair kowe ning ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajani. Saya arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Uluk iblis. yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawedeni apamu Ayo jajalan Antarjo, jajalan Galgoco. Kene margane patimu, kene margane patimu. kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane meneh, Bu. Iki meneh aku wis mempeng banget mudiar. Anak werku rada gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng, dieng, dieng, dieng. Ku daro. Ngopo? Mengge-mengge ngopo kowe? Mulai senjaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? awakmu gak ngerti karo Antarjo nutuki mustakaku. Wah, apa ya? Heeh. Mm. Gak terkocok mau tak kon nunggu aku ki jebul ngapusi. Kakane teko ki tantan tantangan kae. Karo kocok nunggu kene ki, Antarjo nunggu kene ki. Iki Antarjo, iki Antarjo. Yo. Tak goleke watu sik. Yo. Iki nggo kronologi kejadian. Hmm. Iki aku. Yo. iki aku iki aku iya aku meneng wae nang kene iki karo kacara antar jodo tata tenangan pisah sedulurane iki merkane panemu kakang antarso dicoba mungsu aku ayo legane atiku tung delang tak kowe karo kacaku antarjo do nutuk gedhe-gedhen cleng cleng cleng cleng sing ditutuk watu aku iki aku tak tulisane yo Begawan Durna. Iya. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng jleng jleng jleng jleng jleng jleng jleng jleng. Aku nglekar. Iya. Dia omong-omongan. Kalau saya anakmu ben ngangkringan mung loro kae. Bunga era jamak-jamak kalau. Gelasnya dicangting cangting cangting cangting. Wah, apa rana nih? Kose, kose. Aku nanti tinggal aku meninggal. meninggal piye mati yo mergo aku diajar lah terus aku digendong kowe ngoyak senjaki ngoyak gar kocong ayo antar jong antar jeno aku digendong aku selalu ikut denganmu yo aku mesti melu karo kowe ora ono sing wani ngantemi aku yo tak gendonge tak oyae Berkudara! darah piye sing digendong ki aku jare kowe iki hi hi hi ah bento iki mau meng upama ngono iki saiki dilangke sing gethong aku oh iya oyake oh, mantap yo aja kuwatir tak oyae. Oh, eh. Nah, sing buater, eh. sing saki cekel, aja cekel, antar cekel. Ora ana sing cicil mbah iki. Eh. cara? Nggih. Iya. Ora banter-banter. Kebanteren cangkemku melambe-lambe. Kena angin. calon iya. ke. 잠깐! 생략기로 갈고 자는 다죠! 요! saman. Oh, polisi kena mukmen. Mukmen. Eh, kowe mlaku rono, antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe bali mlayu rono senjaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel? Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. kowe mesti iso aja. gawe kene nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak aku aku iso ngandani karo kowe. Antar sing antar sing ngono ya. Yo. Mun aku aku gar kaca ngoyak aku tak muni gar kaca gar kaca. Yo. Wis gak ya? Yo. Sing bandel. Yo. Karko darah, karko darah. Iya. kartu cocokan dhuwur, kartu cocokan dhuwur. Tuh ya, kartu kata. Iya. Warkodara, warkodara. Iya. Antar jam banter banget cokom buri. Warkodara, antar jam banter banget cokom buri. Warkodara, warkodara. Telat, warkodara, telat. Wah, telat. Kaya terus. Yo. Karo Dara. Opo? Nyakir ku Dara. Opo nyaki? Sopo nyaki? Telat karo Dara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaji. Sing iki warung utara. Utara antar sawerku utara. Senjaki warung utara, senjaki warung utara, senjaki. Antar sena warung utara. Ah, bubrah adegan. Senjaki warung utara, senjaki. Antar sena warung utara, antar sena. Jatuh, jatuh antar Jawa Wandu senjaki berkudara gadot kaca berkutara berkutara antar Jawa senjaki gadot kaca tadi cici berkutara. Jarwo men tuba tabit abitke Wah luweh piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Durna? Tang. Tangi. Jam pira? Sekolah mboten. Seragame teles. kandhane ngayal ra. Pripun awake kok dadi remuk kaya ngono. Aja diajar karo anak-anak. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulon Pon. Sinten dewate? Dari Durga. Dari Durga. Kula mboten lega nek ora ngora arek uripe wong-wong iki. Setyaki wonten ing barat. Begawan Durna piye? Iye pengesunipun. sampun mundur, oh Prabu, syukur, syukur. Monggo saka pangiraku angel diundurke. Ih, kula piyambak ugi mangertos. Saking panginten kula ugi badhe angel dipun undhuraken. Lah sebabe apa, Pak Di? Lho, ana sing mbiyantu kok antosina. Ana sing bantu, ana. Monggo pawongane ya gagah. Sekti Mandraguna. Lho, aku mbantu Durna ya wae. Wong mau ora iso mikir kok piye. Durna iki pakartine elek kok dibantu. Sopo kuwi dhisik bantu karo Begawan Durna? Kok kaya ora pati ndonga Wong tuwa apa wong enom? Wong tuwa. Lho wong tuwa kok ora iso mikir. Eh, wonge lunga. Dawa iki senengane bebeda karo bapakmu, Perkudara. Mbuh. Dimas, kadangmu Yayi Samyaji Arjuna kembar. Ayo tak kandhi ana ing satwarga. Ayo Werkudara. Nyango. Saya tak lunga weh. Antasena terus ora tanggung jawab Werkudara, aja kaya bocah cilik Yayi. Yo. Ora mangling kaya suwaning begawan Turna ning dandang mangore. Oh, inggih Pandya Petari, kula ingin ngabian turun ngerso Paduka Pandya Petari. Padha ranti raja sak pramtamu Begawan Turna. tansah pinenganing kawidadan ring sami kala sowan kula tebih saking rubeda. Namung kemarang kula ngaturaken sembah. Sumung kemen pangabekti kula kunjuk Pandya Petari. Oh iya Durna tak tampa. Ora liwat pengestuku tampanana. Oh inggih, inggih kula pun dinggo jimat. Dayanana ing kasantosan, dayanana ing kasantosan. Ora ngono lah kok dadi kahanan wingkeng sarwa kaya mengkono. Iki sejatine ana ngapa Begawan Durna? Lah kok tatu kaya mengkono pasuryanmu pegawan Mbayana. Lha nuwun sewu manja wetari. Estunipun awrat-awratipun anggen kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Sumados anjangka pejahipun para Pandhawa namung semanlena. sarang kula damel sarana, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasanta kanthi pawadan negaring Ngastina ke Taman Pegebluk. Ewa dene niat kula menika kala wau kadenangan dening para putra-putra Pandhawa. Wekasan kula dipun sikara saenggen-enggen Pandya Petari kula nyuwun pangapunten. Sowan kula ngersa paduka Pandya Petari menika namung badhe nyuwun senjata pitulung. Sepados samangke saged kasembadan panjenenganipun anak Prabu Duryudana. Anggenipun damel sarana sumados para Pandhawa sirna amargi dinten samangke negari Ngamarta nembe ketaman Ruhara pepeteng wonten pundi-pundi papan kathah ontran-ontran bencana donya lan sak piturutipun. Kalau kalodhangan menika dipun ginakaken dening anak Prabu Durdana saya damel butek kawontenan negari Ngamarta sarana angangkah percayaipun para Pandhawa mila Pandya Petari kula nyuwun senjata pitulung saking Paduka Pandya Petari duka saged kasembatan lulus panjangkanipun ingkang wayah pun Alindra Ngastina Prabu Duryudana yana dewa yen nuntuna wong aprang kasang sayang wong aprang kasang sayang oh durna kula wonten maring adawa pandhawatari yen to pancen kaya mengkon aku bakal sak biantu nang aku njaluk samangsa mengko bisa kelakon dalih patining para pandhawa kaya aja nikake marang para baju barat jim setan kawulaku ya begawan duna oh malah penjongko kula mangke menawi pendhawa sampun saged sirna margolayu kuwandanipun para pandhawa badhe kula caosaken pandhi badhe durga kinarya tedhanipun para baju barat batu batu panjen to pancen mengkono kowe tak bantu tak bantu sananipun kados pundi Ganing aku duwe abdi ingkang aran Pulungga iki buta bajak nanging dedaya Sekti Mandra Gunung Bunta iki diben mancing ana ing jagatmu Begawan Turna, mumbu kekuatanmu. Mengko yen to kowe jagat karo para Pandhawa, ora usah dadak wedi kangelan. Tantangan para Pandhawa gawenen murina atine. Mengko yen wis Pandhawa padha nesu, kowe ora usah tumandang karya ing bakal gawe patining para Pandhawa ya kuwi Pulanggana, abdi kuwi iki Begawan Turna. Oh, lole lole. Kentos waluke mbol monyor-monyor jeneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. menawi kula mengaten kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Lan samangke ngabdi kula trimanji pun Begawan Durna, daya-daya kula nyuwun pamit nyaketi malih kawontenan negari Ngamarta. Sing ati-ati aku njambangi sak laku jantramu Begawan Durna. Nanos mubang wangaruna katine traning mungkar apa sabdaning kukiloring kanikara sageter kene dunganing konglir wuwu sing pini panca lole lole kentos walu gimbal manyar manyar duneng dungkel wana dadi alas dadi wana latalah durung nganti tekan negara ngamar to laku kae rantak rantak lakune ora pangling oh lah kok dadi anak-anakku para pandawa padha mudhun saka pertapan satwarga warga Janaka Werkudara mandeka dhisik licah bagus aku. Apa Janaka? pamer ban ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa tak tampa pengestu kula tampan ana ya kula pun jimat wonten menapa dene paduka bapa pamer merpeki dateng lampahipun ingkang putra para pandhawa mumo ora sang dadak raya-raya aku tekan negara ngamarta janaka dina samangka mumpung neng kene kowe tak cegat kowe minangka dadi wakiling para pandhawa laporaken dan gonku tansah nyuwun marang para Pandhawa maringna wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sata. Kinarya rambak rengkaning praja Janaka wenehna. Kula mboten gadhahi wewenang nyaosaken menapa mbontenipun pustaka jamus lima sata krana menika kagunganipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Mula kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged matur. Janaka, wonten dawuh. Aku sapa? panjenengan bapa menemban durna apa lakonnya kowe ora gelem menake pustaka jawa slewasada kabeh ngelmu ngelmu tak sedot menah bali ana ngawahi begawan durna kowe ora duwe daya kekuatan hm? kowe ora duwe guna kasantikan kowe ora duwe kasepet yen kowe ora duwe kasepet kowe ora duwe guna kasantikan kowe ora duwe daya kekuatan aku mateni kowe sasat mijet wae nganti suwe banyu sinaring janaka thank mestinipun kula menika ngajeni dhateng panjenengan. Nanging menawi ngendikanipun Bapak Penemban kados mekaten menika semunipun sampun boten ngakoni menawi Janaka menika siswa panjenengan. Teko paduka badhe mentolo dhateng pun Arjuna. Kowe areng apa kowe? Hmm? aku mentolo karo kowe. Aku pancen mentolo karo anak-anakku Pandhawa takoni. Lan ora usah tutup-tutupi meneh. Pancen niatku nggawa pustaka Jamus Kliwasada kuwi wis dadi kersane anak Prabu Duryudana. Mergo panjenengane wis priksa yen Tanagara ngamarta dina samengko ngedeng ke taman Ruhara. Akeh para kawula sing padha sakepenake dhewe, pokal gawene. Akeh kawula sing padha gawe ontran-ontran. Mula kalau jangan iki digunakake dening anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa. Sranane pustaka lima 5 tak jaluk. Nah, nek tangane bekawan Durna, Pandhawa ora pateni mboko siji ora bakal ana tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Ah. Oh, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, aku arep nesu karo Begawan Durna metu. Tedya kala pulunggana saka mbun-mbun aku nyokot kowe. Ah, kowe tekaning pati Janaka, kowe tekaning pati kelakon Pandhawa Wadarma. Gong, eh. Tak omong iki, kowe. Ndara Janaka iki ngantuk ya. Mbok kok sarine dalan sare dengkulmu mlocot lho mbok ngematke gulune ndara janaka kuwi ana abang-abange kuwi endi kuwi ana sing diplester barang kuwi barang apa ya terus mbok ane kok ana sing metu getihe barang gak ngecap siung kaya ngono waduh nyeluk asine ndara wati kok oke Sono kena apa, Petruk? Kula tuku ditekan iki niku pun ngenten niki niku. Ora pati nduga mono. Lah iki mesti ana sing tumindak ora apik karo Janaka, sajai ngoten. Mati apa urip, Petruk? Sedo ketok ewe lah tak umpulane kembang. Pranaka eneng apa? Pinanggi kalian Bapa Durna. Piyambakipun anggenipun badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada menika Blaka Suta. Panjen kepara saestu badhe mejahi dhateng para Pandhawa. Tumunten kula badhe ngrangsang Bapa Pembantun ingkang sampun wegah nampa warah nampik pitutur becik. Nanging kula kados ketaman daya kemanden jonggo kula dipun cokot dening satu giling yakso nanging boten ketingal koko rabu ngantos kula sirna marga layu petro nun werku dolan endi wah opo rene di mas Mbok akon so. Nek ana kahanan ngono kuwi pindah gong. Ngene aku pindah kok rasa nendang apa ta? diwatur lenggone jejer ratu Kresna napa Janaka ketemu karo bapak gurumu sapa Begawan Durna Janaka mati dipiloro karo Durna Saiki aku tak takon karo kowe kaya ngono kae wajib diajeni wajib dibelani Perkudara Iya Kowe tak takoni Iya Wajib dibelani apa ora wajib diajeni apa ora Oh, ndekno sore mau. Sopo wani rodoro? Eta ida. Kowe ndelok wae to ndelok. Kowe rung dandan ya urung aku dandan 10 menit kok. Wah, rame banget nanti. Wes kono kae gong. Wah. Lah, lah nek cara aku guru kaya ngono kok mentolo materi karo murid iki apa? Nek cara aku guru sing ora wajib urip ki ya durna kuwi. Wah, mikiro. Oh. Sinto kaya ngono gedhamu dulno bapakku. Diwasta aji-aji, diwasta sunggi-sunggi kowe mentolo mateni Janaka. Pancen tak sengaja. Pancen tak dodho wareng apa? Hm? Aja ngomu Janaka, yen perlu kowe, yen perlu kowe tak mateni Werkudara. Wah. Ah. iki kaene kok jerum nang kene. Petro aja sembrono lho, nek krungu kowe diketak sirahmu. Mati Petro. Lho, kok duno kok gleleng ora jamak-jamak ta? Piye? Mati, Kong. Disirami. Wis. Padake tanduran wae ora. Wis kao. Ora sembodo karo le. Wah. Kuku kacamata. Kuku Pancanaka aja mah. Kuwi nggone tega karo mbilung. Aja sok dinggo. Ngundak deki ora oman bahan. Ndak dumpyo ya. Nggih, Pak Guru. Diuripke ah, ampun mesake piyai gedene semono kok njun mengkurep kaya ngene iki ora mboten sae. Jeming mati kok ngolet awake. Ndara Kresna iki kurang ajar. Bar go uripke ndara werku, lho urip iki lho, rung tangi. Werku Dara. Owo. Tangi. Isin aku. Isin ngopo? Mungsu Durna. Wah, urung iso temandang wis matek. Andena kaya ngono kok kaya ora diwangi ora. Wis mundura. Oh. Wah, sing musuh duno sapa? Engko aku gampang. Mundura. Yo. Wah. Aduh. Saka ngendi gare anu jagani Semar? Engko nek njlungup ah. wis ora apa-apa, wis yaene kok wis ben. Mbok menawa lagi mimpi entuk wayu katentreman sajake ngaten. Kowe wong telu urung nyambut gawe to, dereng. Kowe tak kandhani ya Petruk nggih. Durna kae dimongi balane Betari Durga. Napa nggih? Iya. Mapane neng bun-bun. Waduh. Neng bun-bun. Iya. Kaile metu nek ana sing nantang Durna ngetok saka bun-bun. Lah, saiki didum. sing nantang durna sapa sing jagani buta sing metu saka bumbunane durna sapa sing ngajar durna sapa kula sing ngajar kok golek sing penak dhewe to ha kula ora iso ora gedhok dhuwur durna kali kula sing dipilih nyaut demite niku sing dhuwur petro tok tok tok tok aku kan musuh demit kok kowe musuh sak penak dhewe lah gareng lho kula nantang sing arep wis nuwun iya gareng ki ra penak pinter pencak to? Pinter. Kowe saka ngarep, nggih. Petruk saka mburi, Bagong jagani sing adoh nek demite mrucut. Oh nggih. Siap dadi terus dadi. Iki biayane sapa sing ngurus? Hah? Biayane sapa sing ngurus? Takoke sisan, kok ndak seling surup. Biayane sing ngurus? Biaya apa? Lo. nyambut gawe niki edan kowe iki moto duiten. Nya. Tampan ana. Iki 30 go wong telu. Sing nyekel sing tuwa. Wo, oh, cekel gareng, Gong. Wis cekel tekanane dhewe ming karo tengah. Heeh. Hmm. lintah darat tenan ya. nyambut gawe le, nyambut gawe yo. Ndara Janaka, Ndara Werkudara sirnake. Ayo. Nala gareng tandang ana lekane katiku. Lho, kowe wani karo sing tak wedeni apamu? Sampeyan maju candak sirahe cekuk dengkulane diyek. Samang lekar tak tekak set. Diyek. Tibane tangan. Lho, wani tenan sing tak wedeni apamu? Maju wae lawan Sirna Margayu. Oh, kene marganing matimu. Ora minggat iki merganing matimu. Oh iya ya. Eh. Truk. Ayo. Wih lo, harus metu ngeli lo. Petro. Halo, ayo gawe, halo, halo, halo. Truk. Wah, mendelep mana? Waduh. Bocah kene nyambut gawe kok. Dolanan HP, turu reng, turu reng. Oh iya, turu, turu. Nggo tak ketun sing muni turu mau anu atuh wae tak Petro ki turu tak banteme Petro. Wis tangi reng. Oh ya wis. Eh jantaran kok. Tetel nek dinding kon. Ora masalah. Cah semangat ya kaya ngene iki. Udus, udus. Udus kowe. Udus. Udus ayo, udus udus udus. <laughs> Udus. Kowe ngetak saklar barang areng apa kowe? Hmm, kowe ngetok areng apa kowe? Ora bakal iso menang musaku. harga apa gage? Ayo, ayo. We we we we we. we. Waduh, oh, siunge gede-gede. Ayo, eh. Lek telek. Gawes. Kakus, kakus. setan tenan kok. cekak cekak kowe omongan ro sapa kowe ora omongan ro kowe pokoke kowe wae gocandian tis tis wah tetenono nganti leno pangendamu acejaki ora metu tak cejaki wela wani tenan karo tak cejaki ora mati. iki merkane mati. ayo yo ayo ayo ha iki opo wah oh ah, ah. ngandel ora konangan popono kawan wah adalah iso ngerti wujudku metungul saka bumbunane durna candak petro durnane diajar karo nala gareng aku nek konangan ponokawan tek tenan aku wah nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi Aja, jajal Wedraja sapa? Oh, mulane anggar ataan dhuwit kelong 100, ataan dhuwit kelong 100. Burana tuyule iki. Ki sing ngelong-ngelongi kutukku ya iki. Waduh, Bakung aja kaya ngono, aja kaya ngono apa. Lah diketaki ngene iki. Goleke yuyut rok men godolan kok di Antel, ah, aku ora ngerti apa-apa Bakung, aku kapok, kapok. greget sate seneng. Oh, wah, saya banter le ngethak. Ora remuk rung rampung. Bagong aku kapok-kapok apa? Pedro aja kaya wong edan wes. Wes marai kowe. Yo, ngodar. Awak kaya ngene iki. Ora genone ora. Ora ngodar ngene aku. Lah mati dene usus kowe. Ayo senengane ora. iki turu kok do nyambut gawe. Udus. Tinggal lunga wae. Mengkelahke senengan. Mengar kowe wae. Kok mung kowe. Udus udus. Ngerti aku yen lajar mau apa? Padha. Loyone lasu. iya ngono senengane ora kecekel ora petruk aku seneng bacane iki sing marahi ngentek-entekke kutho Karepe apa manjing ning bundunane Durna iki sirmu piye? Lho lho. Wis wis wis cilaka to. Cekel ora pono kawan. Sing ngerti ngono ngono mak tak cekel mau-mau. Ndra, wah sing senengane. slup ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya Jaya. Oh. Pendro ing ngapusi. Sing angslup sapa? Demi te wau, demi tindi. Lah wau teri kula totoki. Mulane nyambut gawe iki ora karo merem. Demi minggat kok isih. Sak penake dhewe. ngopo wow ojo madem rene madem rene medan lah